Naitwa ndugu Dennis, hapa naye mhariri wa Swahili Villa atatuelezea kuhusu faida za mkeka. Ah, asante sana ndugu Dennis, kwa kweli nilijaribu, niliambiwa na wazee ah, kule nyumbani kwamba ukiweza kupata ah, mkeka ni nzuri, ili utapata kunyosha mgongo na kunyosha mgongo sasa mimi nikaagiza mkeka kutoka Bongo kwa kweli, na nimebahatika kuletewa mkeka kutoka Bongo kwa sababu nilikuwa sijui mgongo na nyumba, nikirudi kazini, kama nikifanya kazi, najua kazi zangu nzito. Sasa kwa bahati nzuri nimeletewa mkeka kutoka Tanzania na nikajaribu kulala kwa siku ya kwanza. Kwa kweli mgongo ulikuwa unauma, lakini nilijaribu kulala kwa kutandika mkeka, ah bwana, nilijisikia raha siku siku hiyo, yaani masaa mawili tu nililalia, lakini nilijisikia kidogo mwanana. Sasa ikawa ni kawaida yangu mimi, kila nikirudi kazini huwa natandika mkeka alafu baadaye nalala, na kama special nikiangalia TV pale na nini. Sasa ile baada kama siku tatu nne, najisikia kabisa ule mgongo yani umekuwa mzima, sio kama vile mwanzo, ndugu Dennis, ambao ulivyokuwa unanipa una, una unanipa maumivu. Uh, kwa hiyo uh, kwa uchunguzi wako na uh, mtazamo wako, mkeka unaweza kutusaidia sana katika kazi zetu nzito hizi za masaa manane kutwa kuhangaika hapa katika Marekani na nchi nyingine ambazo tunafanya kazi kwa masaa mengi. Sasa unamaanisha kwamba mkeka unaweza kusaidia zaidi kuliko magodoro yetu laini au naelewa kwamba sometimes tunalala kwenye magodoro ambayo na bado unaumwa mgongo, kwa hiyo Unajua muda muda gani ambao unaweza kusaidia kulala kwenye mkeka na ukahisi labda kama umepata masaji au kugandwa mgongo ukajihisi maumivu yamepungua? Unajua Dennis, ndugu yetu, lazima tufanye utamaduni, lazima tupe utamaduni wetu kipaumbele, ushaona, kutokana na ndio maana tukazungumzia mkeka. Mkeka kwa sababu ni utamaduni wetu, alafu ni kama utamaduni wetu, alafu umetoka nyumbani, alafu homemade vile vile, unaona ni kitu ambacho kime kimeundwa kwa mkono no. Ndio. Kwa hiyo nazungumzia mkeka ili kupata market kule nyumbani, watu kama huko wanaokaa huku Marekani, wanaokaa eh. Uingereza, Holland wasione tabu kuagiza mikeka ili kuweka nyumbani kwao, kwa sababu ni asili, na unapolala kwenye mkeka unakuwa una feeling una feeling da, yani inakutachi kitu kimoja. Kwa hiyo mkeka ni kitu, mkeka wazee wamefanya mikeka kwa ni kama kipumzikio cha kuwa cha cha cha kupumzika baada ya kukuruka kara zao zile za pilika za siku nzima, na utakuta huwa anatanika mikeka na anakaa chini, wengine wananyosha migongo kwa migongo samani kwa kutumia mikeka, kutokana na haya magodoro yenye springs zana mengi mwingine unaweza ukalala na unaumwa na mkeka. Kwa hiyo hiyo, kweli kwa kweli, maelezo yako ni safi sana na inathibitisha kwamba magodoro wakati mwingine hayasaidii, japokuwa kuna utaalamu mwingine unaendelea hivi sasa hivi katika kutafuta aina gani hasa ya madini ambayo inaweza ikatumika katika kufanya hayo magodoro au mattress yazidi kufanya watu walale kwa starehe zaidi. Yeah, no. Ndio maana mm -hmm. sijasema mabusati wala sijasema ile mikeka ambayo wanatengeneza Wahindi. Kwa hiyo nimekusudia moja kwa moja kuna mkeka kutokana na tamaduni zetu za kinyumbani na tuzijue. Mm ah. -hmm. Na, na ningependa mimi especially wana mitindo ambao wana, wanafanya hizi design na nini, ningependa washirikishe na mikeka kwa sababu mikeka ni moja hapo ya, ya inatoa faida katika miili yetu na kiafya vile vile hivyo. Kwa sababu hata ukiangalia kwa wale watu ambao wanashiriki katika mambo ya wanapopata maumivu kwenda sehemu za masaji therapy, unalazwa kwenye sehemu ambayo ngumu au kitu kama meza kimenyoka. Kwa hiyo ni sawasawa na mfano wa mkeka ambao umekuwa umelala kwenye sakafu. Nafikiri wazee walikuwa na tiba kama hizo zamani ambazo tunaweza kuzitumia kwa manufaa ya faida ya kisasa pia. Sasa nikuulize swali moja, ndugu Dennis. Ndio, tangu tangu wewe umekuja Marekani hapa, uliwahi kulalia mkeka? Sijawahi kulalia mkeka na kuona kwake kwa tabu nafikiri. Na una miaka mingapi tangu uko hapa Marekani? Ah, inafika labda miaka kumi au zaidi, siku ingine sijawahi kuona mkeka. Sasa mimi na, mimi na mazulia tu ambayo tunayaona mara kwa mara na wala hatu ya tunayakanyagia wala hatu ya hatuyalalia. Na feelings ile feelings kama mimi ulalia au nini Na ah, Zulia si sana kuwa kuwa na feeling ya kulalia kwa sababu nafikiri mkeka ukiuona unaweza ukaamua hivyo, kwa sababu utakumbuka nyumbani kidogo, na kama ulivyosema ni moja kitega uchumi katika kuwasaidia ndugu zetu kule wenye utamaduni huo au kazi hiyo ya sanaa. Eh, ni vizuri sana kama tutapata kuagizia na kuutumia katika matibabu hayo ya ndio maana nini nikaweka na nikasherehesha kwamba bwana wasione tabu ah, Watanzania wanaoishi nchi mbalimbali kuagizia mikeka ili kupumzikia katika katika kupumzika katika ku, ku, kupumzika kwao, yani kutandika chini pale na kufikiri. Ndio maana natoa fikra hizo tu kwamba kwamba kama maswali yako ulivyoniuliza ndugu Dennis, ya kwamba faida ya mkeka, faida ya mkeka. Ndio maana mimi nikaona, tukaona sisi wana blog tu, kuna mtu mimi hiyo picha amenipiga tu, wala sikujua wala sijatambua, na nilivyoiona vile kwamba iko nzuri, na ameniambia kwamba hii picha unaweza kuielezea katika Swahili bila, kwa sababu kama unavyozielezea picha nyingine, ili watu kupata faida ya mkeka. Eh, mimi nikaona sawa sawa, kwa sababu mtu mtu ambaye kupiga picha yetu katika katika mambo kutungua picha mapumziko, kutuma habari za hapa na pale, ameitungua picha leo na imekuwa imekuwa ni kama interpretation picha yetu ya kuzungumzia neno mkeka. Karibu sana. Ah, nimefurahi kwa kunufaisha ah, kuelimisha jamii hasa kuhusu mkeka, kwa sababu watu wengi wengi ambao hawajawahi kuutumia wanafikiri ni kitu tu ambacho cha kawaida, lakini kina manufaa mengi zaidi wakati huenda ikawa nafanana hasa na ile masaji therapy ambayo inakukosti wewe dala sabini au hamsini ya na vile vile na vile vile unajua sisi Tanzania tuna kasumba moja ndio niliwahi kwenda kwenda katika kisomo kimoja ambayo ilikuwa ni shughuli ya ah, ni shughuli sehemu mwenyewe sitoitaja na Ndiyo. kulikuwa na mkeka ume, kulikuwa na mgusati umetandikwa pale pamoja na eh. mkeka pembeni sasa katika kuingia kwenye shughuli ile kila mmoja akawa anaogopa kuukalia mkeka <laughs> Umeshaona anakalia nini? Anakalia mabusati au anakaa kwenye viti. Eh, Sasa eh, kwa, kwa nini unafikiri kitu hicho? Watu kuna hisia fulani au no, kuna la mila na utamaduni au kuna kitu gani? Mkeka una mambo mengi labda. Ndio, ndio kitu kimoja mimi nikaulizia ni inabidi niulize kwa sababu ni elimishi hapo, kama kama kama unavyojua ni mimi mwana mpekuzi. Kwa hiyo nika nikaulizia jamaa mmoja kwa pembeni yangu pale, nikaulizia jamani kwa nini jamani amtukalii mkeka? Mimi nikakaa kwenye mkeka hapo, nikasema kwa nini jamani atukalii mkeka huu? Mkeka mbona una raha zake tu kukalia. Jamaa mmoja akaniambia ukikalia mkeka inawezekana ni mavumba kurudishwa bongo. <laughs> Kwa hiyo utakuta utakuta vitu uh, ambavyo kwa hizo hisia au kabila la tamaduni. Kwa hiyo kwa hiyo tunajirudisha nyuma kitamaduni, watu nafikiria, sababu hata watu wengine tunajirudisha nyuma kitamaduni, wanafikiria sana hata mkeka ukitumika katika hadithi hadithi za zamani pia katika kuruka eh, <laughs> ya tunajirudisha. Ah, mimi ninavyosema tu kwamba tunajirudisha nyuma kimaendeleo Tanzania sisi wenyewe. Kwa hiyo eh. hiyo hiyo hiyo ndio story tu ambayo mimi nimepata kuhusu habari ya mkeka wakati wakati nilipokwenda kwenye kwa hiyo watu utakuta mtu anaona tabu. Mkeka ni mzuri, si mtu hata mimi nahitaji mkeka mwingine kwa mtu ambaye kama mtu yoyote anakwenda Bongo, akirudi Bongo mimi nahitaji mkeka, naweza hata nikampa dola 50 mpaka 100 eh, kwa mkeka akaletea mkeka. Nafikiri tutajaribu kutafuta market kwa swala hilo, ili kusaidia ndugu zetu wanufaike wana utamaduni au ati hiyo ya kusuka mikeka, na sio mikeka tu, hata na, na, nafikiri na vikapu pamoja na mikoba ya ukili au ukindu. Yeah. Nafikiri ni vizuri sana kutangaza biashara za tamaduni zetu. Asante sana ndugu Hariri kwa kutunufaisha kuhusu faida za mkeka, na nashukuru sana kwa maelezo yako yote. Kwa hiyo tunakuagana hapa mpaka tutakapoonana siku nyingine. Asante sana ndugu. Asante, shukrani. Ah.